26 pora Ahqof surasi Makka da nozil qilingan 35 oyatdan iborat. Ahqaf so'zining ma'nosi qum tepalar demakdir. Surada payg'ambarlardan Hud alayhisalomning Yaman qum tepaliklarida yashovchi Ot qabilasi bilan o'rtalarida o'tgan mojarolar ularning Alloh tomonidan jazolanishi Muhammad alayhisalom o'z ummatlarining baxt saodati yo'lida chekkan jafolari va boshqa ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ha mim bu qur'on qudratli va hikmatli zot bo'lmish Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi narsalarni faqat haqiqat hikmat va qiyomatgacha deb belgilangan muddat bilan yaratdik kofir bo'lgan kimsalar esa o'zlari ogohlantirilgan narsadan yuz o'giruvchidirlar ey muhammad mushriklarga ayting sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan narsa butlaringiz haqida xabar berib menga ko'rsatingizchi ular yerdan nimani yaratganlar yoki ular uchun osmonlarni yaratishda sheriklik bormi agar rostgo'y bo'lsangiz menga ushbu qur'ondan ilgari nozil bo'lgan biror kitobni yoki biror ilmiy asarni hujjatni keltiringiz Allohni qo'yib qiyomat kunigacha ham duoni mustajob qila olmaydiganlarga iltijo qiladigan kimsadan ko'ra kim ham adashganroqdir holbuki u jonsiz butlar o'sha mushriklarning duolaridan g'ofil bexabardirlar qiyomat kuni insonlar hisobot uchun jam qilinganda o'sha soxta ma'budalar ularga mushriklarga dushman va ularning ibodat qilganlarini ham inkor etuvchi bo'lurlar qachon ularga bizning oyatlarimiz bayon etuvchi holida tilovat qilinsa kofir bo'lgan kimsalar haqiqat Qur'on to'g'risida u o'zlariga kelgan vaqtidayoq bu aniq sehrdir dedilar yoki ular qur'onni muhammadning o'zi to'qigan deydilarmi ayting agar uni o'zim to'qigan bo'lsam u holda sizlar men uchun Alloh azobidan biror narsani daf qilishga ega bo'la olmassiz u sizlar ko'pirtirayotgan narsani uydirma gaplaringizni juda yaxshi biluvchidir uning o'zi men bilan sizlarning o'rtangizda yetarli guvohdir u g'afur mag'firatli va rahim rahimli zotdir ey muhammad ayting men payg'ambarlarning yangisi birinchisi emasman men kelajakda na o'zimga va na sizlarga nima qilishini bilmasman men faqat o'zimga vahiy qilinadigan narsaga ergashurman men faqat aniq ogohlantiruvchidirman ayting ey isroil avlodi xabar beringizchi agar ushbu qur'on Allohning huzuridan bo'lsa-yu sizlar unga kofir bo'lsangiz va Isroil avlodidan bo'lgan bir guvoh ham u Qur'onning o'xshashiga guvohlik berib iymon keltirsa-yu sizlar iymon keltirmay kibr qilganingiz nimasi albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmas kofir bo'lganlar iymon keltirganlar haqida agar bu qur'on yaxshi bo'lganida ana bu yalangoyoqlar unga bizlardan ilgari bormagan bo'lar edilar dedilar ular o'zlari u qur'on bilan hidoyat topishmagach bu eski uydirmadir derlar u qur'ondan ilgari musoning peshvo va rahmat bo'lmish kitobi tavrot bor edi bu qur'on arab tilidagi oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi bir kitobdir u zolim kofir bo'lganlarni oxirat azobidan ogohlantirish va ezgulik qiluvchilarga jannat haqida xushxabar sifatida nozil qilingandir albatta Rabbimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan zotlar uchun xavf yo'qdir va ular qayg'u ham chekmaslar aynan o'shalar jannat ahli bo'lib u joyda mangu qolurlar bu ular qilib o'tgan amallarining mukofotidir biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik onasi uni qornida qiynalib ko'tarib yurgan va uni qiynalib tuqqandir unga homiladorlik va uni sutdan ajratish muddati 30 oydir bas qachonki u voyaga yetib 40 yoshga to'lganida ey rabbim menga va ota onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan solih amalni qilishga meni muvaffaq etgin va men uchun zurriyotimni isloh et albatta men gunohlarimdan tavba qildim va albatta men musulmonlardandirman deydi aynan o'shalar shunday zotlardirki biz ulardan qilgan go'zal amallarini qabul qilurmiz va jannat egalari qatorida ularning yomonliklaridan o'tib yuborurmiz bu ularga va'da qilib yurilgan haqqoniy va'dadir yana shunday kimsa borki ota onasiga uh sizlarga sizlar menga qayta tirilib qabrdan chiqarilishimni va'da qilyapsizmi holbuki mendan ilgari ham avlodlar o'tgan ular tirilmadi-ku der u ikkisi Allohdan madad tilagan hollarida o'g'illariga qarab halok bo'lgur iymon keltirgin Allohning va'dasi haqdir desalar u bu faqat avvalgilarning afsonalaridir der ana o'shalar shunday kimsalardirki ularga o'zlaridan ilgari o'tgan insonlar va jinlardan iborat kofir ummatlar qatorida qilingan lafz azob haq bo'lgandir albatta ular ziyon ko'ruvchilardir hamma uchun qilgan amallari sababli darajalar bordir Alloh ularga qilgan amallari mukofoti va jazolarini mukammal berur va ularga nohaqlik qilinmas kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga duchor qilinadigan kunda ularga deyilur sizlar o'z huzur halovatlaringizni dunyodagi hayotingizdayoq ketkazdingiz va ulardan foydalanib bo'ldingiz endi bugun u yerda nohaq kibr qilganingiz va fosiq bo'lganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanursiz ey muhammad ot qabilasining birodarini xudni eslang o'shanda u o'zining qum tepalaridagi qavmini sizlar Allohgagina ibodat qilingiz men haqiqatan sizlarga ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman deb ogohlantirgan edi vaholanki undan oldin va keyin ham ogohlantiruvchilar payg'ambarlar o'tgandir ular sen bizlarni xudolarimizdan burish uchun keldingmi u holda agar rostgo'y kishilardan bo'lsang bizlarga va'da qilayotgan narsangni azobni keltirginchi dedilar u aytdi azob haqidagi bilim faqat Alloh huzuridadir men sizlarga o'zim elchi qilib yuborilgan dinni yetkazurman lekin men sizlarni johil qavm ekaningizni ko'rib turibman bas qachonki ular o'sha azobni o'z vodiylariga qarab kelayotgan bir qora bulut holida ko'rishgach bu bizlarga yomg'ir keltiruvchi bulutdir dedilar yo'q u o'zlaringiz qistagan narsa bo'rondirki unda sizlarga atalgan alamli azob bordir u parvardigorining amri bilan barcha narsani vayron qilur bas u bo'ron kelib tong otganida faqat ularning qoldiq maskanlarigina ko'zga tashlanar biz jinoyatchi kishilarni mana shunday jazolaymiz holbuki ey makka ahli biz ularni boylik va quvvatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qilgan edik va ularga quloq ko'z va dillar ato qilgan edik lekin ular Allohning oyatlarini inkor etganlari uchun ularga quloq ko'zlari ham dillari ham biror foyda bermadi va ularni o'zlari masxara qilib yurgan narsalari azob o'rab oldi ey makka ahli biz sizlarning atrofingizdagi qishloq va shaharlarni halok qildik biz ularga shoyat yaxshi yo'lga qaytsalar deb oyatlarni batafsil bayon qilgan edik axir o'zlari Allohni qo'yib Allohga yaqin qiladigan xudolar deb tutgan sig'inadigan narsalari ularga yordam bersalar bo'lmasmidi yo'q ulardan g'oyib bo'lib qolishdi bu ularning uydirmalari va Alloh sha'niga to'qigan bo'xtonlaridir ey muhammad eslang huzuringizga bir guruh jinlarni qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik bas qachonki ular hozir bo'lishgach bir birlariga jim bo'lingiz dedilar bas qachonki tilovat tugatilgach ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdi ular dedilar ey qavmimiz darhaqiqat biz musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qiluvchi haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni qur'onni tingladik ey qavmimiz Allohning da'vatchisi Muhammadni qabul qilingiz va unga iymon keltiringiz shunda Alloh gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur kim Allohning da'vatchisini qabul qilmasa bas u yer yuzida qochib qutuluvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga do'stlar ham yo'qdir ana o'shalar aniq zalolatdadirlar axir ular oxiratni inkor etuvchilar osmonlar va yerni yaratgan ularni yaratishda charchamagan Alloh o'liklarni tiriltirishga ham qodir ekanini o'ylab ko'rmadilarmi yo'q albatta u uh, barcha narsaga qodirdir kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga duchor qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deilganida ular yo'g' e, rabbimizga qasamki haq ekan derlar shunda Alloh aytur bas kofir bo'lganingiz sababli mana shu azobni totingiz bas ey muhammad siz ham matonatli payg'ambarlar sabr qilganlaridek sabr qiling va ularga tushadigan azobni qistamang ular o'zlariga va'da qilinayotgan azobni ko'radigan kunda go'yo bu dunyoda faqat kunduzdan bir soatgina turgandek bo'lib qolurlar bu Alloh tomonidan bir bayonotdir bas faqat fosiq kofir kishilargina halok qilinur Muhammad surasi Madinada nozil qilingan 38 oyatdan iborat. Surada Muhammad alayhisalomning ismi shariflari zikr etilgani uchun unga shu nom berilgan. Surada mu'minlar uchun urush jabhalarida rioya etish lozim bo'lgan qonun qoidalar Allohning dini yo'lida xolis xizmat qilish, munofiqlikning yomon oqibatlari, Allohga va rasuliga itoat qilishning fazlu fazoillari va boshqa ilohiy ko'rsatmalar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarning xayrli va ezgu amallarini Alloh zoyi ketkazur. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan hamda Muhammadga nozil qilingan narsaga, Qur'onga holbuki u parvardigorlari tomonidan kelgan haqiqatdir iymon keltirgan zotlarning esa yomonlik gunohlarini o'chirur va ishlarini isloh etur bunga sabab kofir bo'lganlarning nohaq yo'lga ergashganlari iymon keltirganlarining esa parvardigorlari tomonidan bo'lmish haq qur'on yo'liga ergashganlaridir olloh insonlarga ularning misollarini mana shunday bayon qilur bas ey mo'minlar qachonki sizlar kofir bo'lganlar bilan to'qnashganingizda bo'yinlarga uringiz bas qachonki ularni qirg'inga tutib asir olganingizdan keyin yaxshilab bog'lab qo'yingiz so'ngra yo ularni ozod qilib marhamat ko'rsatursiz yo qo'yib yuborib fidya tovon olursiz toki urush yuklarini qo'ygunicha to'xtagunicha sizlarga buyruq mana shudir agar Alloh xohlasa ular ustidan jangsiz ham g'alaba qilur edi lekin u sizlarning ayrimlaringizni ayrimlaringiz bilan imtihon qilish uchun sizlarni jangga buyurdi Alloh yo'lida o'ldirilganlarning amallarini u sira zoyi ketkazmagay ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ishlarini isloh etur ularni Alloh o'zi ta'riflagan jannatga kiritur ey iymon keltirganlar agar sizlar Allohga yordam bersangiz dinining rivoji uchun harakat qilsangiz u ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit barqaror qilur kofir bo'lgan kimsalar uchun esa halokat bo'lur va Alloh ularning xayrli va ezgu amallarini ajrsiz zoya ketkazur bunga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsalarni Qur'on va undagi hukmlarni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning amallarini behuda ketkazur. Axir ular yer yuzida sayr sayohat qilib o'zlaridan avvalgi iymonsiz kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi Alloh ularni yakson etdi-ku. Kofirlar uchun ham xuddi o'sha oqibatlarning o'xshashi bo'lar. Bunga sabab iymon keltirganlar Allohning do'sti ekani va kofirlarga esa hech qanday homiy yo'q ekanidir albatta Alloh iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritur kofir bo'lgan kimsalar esa dunyo lazzatlaridan foydalanib chorva hayvonlari yeganidek yeb ichurlar va do'zax ularning joylaridir ey muhammad sizni haydab chiqargan shahar makka ahlidan ko'ra aholisi quvvatliroq bo'lgan qanchadan qancha shaharni halok qilganmiz bas ularga bizning azobimizdan qutqaradigan biror yordamchi bo'lmaydi axir parvardigori tomonidan aniq hujjatga qur'onga ega bo'lgan kishi siz va mo'minlar bilan qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'ringan va havoyi nafsiga ergashgan kofir barobar bo'lurmi taqvoli zotlar uchun va'da qilingan jannatning misoli sifati budir unda aynimas suvdan iborat anhorlar ham ta'mi o'zgarmas sutdan iborat anhorlar ham ichuvchilar uchun lazzatli aqldan ozdirmaydigan maydan bo'lmish anhorlar ham va musaffo asaldan iborat anhorlar ham ular uchun u joyda barcha mevalardan bordir va u joyda parvardigorlari tomonidan mag'firat bordir ana shunday zotlar do'zaxda mangu qoladigan va qaynoq suv bilan sug'orilganda ichaklarini tilka pora qilib tashlaydigan kofirlar kabi bo'lurmilar ey muhammad ularning munofiqlarning orasida shunday kimsalar ham borki ular sizga quloq solib turadi-da huzuringizdan chiqqach ilm ato etilgan zotlardan masxara sifatida hozirgina Muhammad nima dedi deb so'raydilar ana o'shalar Alloh dillarini muhrlab qo'ygan va o'zlarining havoiy nafslariga ergashgan kimsalardir. Hidoyat topgan zotlarga esa Alloh ularga yanada hidoyatni ziyoda qilur va taqvo ato etur. Ular munofiqlar endi faqat to'satdan qiyomat kelib qolishinigina kutmoqdalar darvoqe uning alomatlari keldi bas ularga qiyomat kelgan vaqtida ularning eslatma olishlari qanday mumkin bo'lur bas ey muhammad Allohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min va mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Alloh sizlarning bu dunyodagi kezadigan joylaringizni ham oxiratda boradigan joylaringizni ham bilur. Iymon keltirgan zotlar mushriklar bilan jang qilishga buyuradigan biror sura nozil qilinsa edi derlar bas qachonki qat'iy bir sura nozil qilinib unda jang zikr etilsa dillarida maraz bo'lgan kimsalarning sizga xuddi o'limdan qo'rqib behush bo'lib qolgan kimsaning qarashidek qarashayotganini ko'rasiz holbuki ularga loyiq narsa itoat etish va yaxshi so'z so'zlash edi endi qachonki ish jang muqarrar bo'lganda agar ular Allohga sodiq rostgo'y bo'lganlarida albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi agar iymondan bosh tortsangiz aniqki sizlar yerda buzg'unchilik qilarsizlar va qarindoshlaringiz bilan ham aloqalaringizni uzasiz albatta unday kimsalarni Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini kar, ko'zlarini ko'r qilib qo'ygandir. Axir ular Qur'on oyatlari haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida kufrlari bordir. Haqiqatan o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana ortlariga kufrga qaytib ketgan kimsalarga bu ishlarni shayton chiroyli qilib ko'rsatdi va ular uchun puch orzularni uzaytirib qo'ydi bunga kufrga qaytishlariga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsani Qur'onni yomon ko'rgan kimsalarga biz ayrim ishlarda sizlarga itoat etamiz deganlaridir. Holbuki Alloh ularning yashirgan narsalarini, sirlarini bilur. Bas farishtalar ularning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olar vaqtida hollari ne kechur bunga sabab ularning Allohni g'azablantirgan narsaga munofiqlikka ergashib uning roziligini kofirlarga qarshi jang qilishni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning qilgan yaxshi amallarini ajrsiz holda behuda ketkazdi balki dillarida maraz munofiqlik bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarni oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Ey Muhammad, agar xohlasak albatta sizga ularni munofiqlarni ko'rsatib tanitib qo'ygan bo'lar edik u holda siz ularni belgilaridan tanib olgan bo'lar edingiz qasamki endi albatta siz ularni so'z ohangi uslubidan tanib olursiz Allah barcha amallaringizni bilib turur. Albatta biz to sizlarning orangizdagi jihad qiluvchi va sabr qiluvchilarni bilgunimizcha hamda sizlarning xabarlaringizni sinab bo'lgunimizcha sizlarni imtihon qilurmiz. Albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan to'sgan hamda o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana payg'ambarga muxoliflik qilgan kimsalar Allohga biror zarar yetkaza olmaslar va Alloh ularning ishlarini behuda ketkazur ey iymon keltirganlar Allohga itoat etingiz va payg'ambarga itoat etingiz amallaringizni zoyi qilmangiz albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan so'ngra kofirlik hollarida o'lgan kimsalarni qiyomat kuni Alloh sira mag'firat etmas bas ey mu'minlar, jangda suskashlik qilmangiz va o'zlaringiz ustun bo'la turib ularni suvga chaqirmangiz Alloh sizlar bilan birgadir va u qilgan amallaringiz savobini sira kamaytirmas albatta bu dunyo hayoti faqat o'yin va behudalik agar sizlar iymon keltirsangiz va taqvoli bo'lsangiz u sizlarga mukofotlaringizni berur va sizlardan mollaringizni berishni so'ramas agar Alloh sizlardan mollaringizni so'rab sizlarni qiynaydigan bo'lsa sizlar baxillik qilursiz va u sizlarning dillaringizdagi gina adovatlaringizni fosh qilur ey sizlar Alloh yo'lida ehson qilish uchun chaqirilmoqdasiz bas aniqki sizlarning orangizda baxillik qiladigan kimsalar ham bordir kim baxillik qilsa bas faqat o'z zarariga baxillik qilur Alloh g'ani boy sizlar esa faqirdirsiz agar sizlar Allohga itoat etishdan bosh tortsangiz u o'rningizga sizlardan boshqa bir qavmni almashtirib qo'yar so'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaslar balki Allohga itoat qilurlar Fath surasi madinada nozil qilingan 29 oyatdan iborat fath so'zining ma'nosi g'alaba u qaysi jangdagi g'alaba ekani xususida turli rivoyatlar mavjud masalan makka ahlining tinchlik yo'li bilan islomga kirishi hudaybiya jangi rum fathi yoki haybar jangidagi g'alabalardan biri ekaniga dalolat qiluvchi rivoyatlar bor surada munofiqlik qiluvchi ko'pchilik bilan birga yovga qarshi chiqish o'rniga undan turli bahonalar bilan bosh tortuvchilar qoralanadi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Ey Muhammad biz sizga aniq fath g'alaba baxsh etdik bu fath siz uchun Allohning oldingi va keyingi gunohlaringizni kechishi sizga o'z ne'matini mukammal qilib berishi sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi shuningdek Allohning sizga kuchli yordam berishi uchundir u Alloh o'z iymonlariga yana iymon qo'shilishi uchun mo'minlarni dillariga taskin tushurgan zotdir osmonlar va yer qo'shinlari farishtalari faqat Allohnikidir Alloh bilimli va hikmatli zotdir u mo'min va mo'minalarni ostidan anhorlar oqib turadigan ular mangu qoladigan jannatdagi bog'larga kiritish uchun va ulardan yomonlik gunohlarini o'chirish uchun shunday qildi bu Alloh nazdida ulkan yutuqdir shuningdek Alloh haqida mu'minlarga madad bermaydi deb yomon gumon qiluvchi munofiq va munofiqalarni hamda mushrik va mushrikalarni azoblash uchun shunday qildi. Ular uzra halokat balosi tushuvchidir. Alloh ulardan darg'azab bo'ldi, ularni la'natladi va ular uchun jahannamni tayyorlab qo'ydi na qadar yomon joydir u osmonlar va yer qo'shinlari farishtalar Allohnikidir Alloh qudrat va hikmat sohibidir ey muhammad haqiqatan biz sizni qiyomat kuni ummatlarga guvohlik beruvchi mo'minlarga xushxabar eltuvchi va kofirlarni ogohlantiruvchi qilib yuborgandirmiz biz muhammadni Allohga va uning rasuliga iymon keltirishlaringiz uchun va uni rasulini qo'llab-quvvatlab izzat ikrom qilishlaringiz uchun hamda ertayu kech unga Allohga tasbih aytishlaringiz uchun yubordik ey muhammad haqiqatan sizga bay'at qiladiganlar albatta Allohga bay'at qilgan bo'lurlar Allohning qo'li ularning qo'llari uzradir bas kimki o'z qasamyodini buzsa bas u faqat o'z zarariga buzur kimki Alloh bilan ahdlashgan narsasiga vafo qilsa u holda Alloh unga ulkan mukofot ato etur ey muhammad hali madinaga qaytilgach sizga arobiylardan jangga chiqmay uyda qolgan munofiqlar bizlarni mollarimiz va ahl oilalarimiz band qilib qo'ydi endi o'zing bizlar uchun Allohdan mag'firat so'ragin derlar ular tillari bilan dillarida bo'lmagan narsani yolg'onni aytdirlar ayting agar Alloh sizlarga biror zarar yetkazishni istasa yoki u sizlarga biror manfaat yetkazishni istasa bas kim sizlar uchun Alloh tomonidan bo'lgan biror narsani daf qilishga ega bo'la olur? Yo'q. Alloh sizlar qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar bu jangdan o'z ahllariga asira qaytib kelmaydilar deb o'yladingiz va bu dillaringizga chiroyli ko'rsatilib, yomon gumon qildingiz hamda halok bo'luvchi qavm bo'ldi. kimki Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirmagan bo'lsa bas albatta biz unday kofirlar uchun do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir u xohlagan kishilarni mag'firat qilur va xohlagan kimsalarni azoblar Allah mag'firatli va rahimli zotdir. Xali sizlar Haybar jangidagi o'ljalarni olish uchun ketayotgan vaqtingizda jihodga chiqmay uyda qolgan kimsalar bizlarga ham o'lja olish uchun sizlarga ergashishga yo'l qo'yingiz derlar ular Allohning kalomini o'zgartirmoqchi bo'ladilar ayting sira ham bizlarga ergashmaysiz Alloh ilgari mana shunday degandir bas ular balki sizlar bizlarga hasad bahillik qilayotgandirsiz derlar yo'q ular kamdan kam narsalarnigina anglarlar arobiylardan jihodga chiqmay qolgan munofiq kimsalarga ayting yaqinda sizlar ashaddiy kuch egalari bo'lmish bir qavm bilan jang qilishga chorlanursiz o'shanda yo ular bilan urisharsiz yoki ular jangsiz islomga kirurlar bas agar o'shanda itoat etsangiz Alloh sizlarga go'zal mukofot ato etur agar ilgari yuz o'girib ketganingizdek yuz o'girib ketsangiz Alloh sizlarni alamli azob bilan azoblagay jihodga chiqmaslikda ko'zi ojiz kishiga xaraj tazyiq yo'qdir cho'loqqa ham haraj yo'qdir bemorga ham haraj yo'qdir kimki Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa u uni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiridur kimki yuz o'girib ketsa uni alamli azob bilan azoblagay ey muhammad haqiqat olloh mo'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qasamyod qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi bas u ularning dillaridagi narsa sadoqatni bilib ularga xotirjamlik tushirdi va ularni Xaybar jangidagi yaqin g'alaba bilan mukofotladi ular oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan ham mukofotladi Alloh qudratli va hikmatli zotdir ey mo'minlar Alloh sizlarga o'zingiz oladigan ko'pgina o'ljalar va'da qildi. Endi mana bularni Xaybar jangidagi o'ljalarni esa naqd qilib qo'ydi. Va dushman kishilarning qo'llarini sizlardan to'sib qo'ydi. Toki bu ne'matlar mu'minlarga alomat bo'lgay va Alloh sizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgay yana hali sizlar qodir bo'lmagan boshqa o'ljalar ham borki Alloh ularni ihota qilib qo'ygandir Alloh barcha narsaga qodir zotdir agar kofir bo'lgan kimsalar sizlar bilan jang qilganlarida albatta ular ortlariga qarab qochgan bo'lar edilar so'ngra ular na bir do'st va na bir yordamchi topurlar bu Allohning yo'li qonuni bo'lib ilgari ham o'tgandir. Allohning yo'liga esa o'zgartirish topa olmassiz u Alloh makkaning ichkarisida kechgan jangda ularning makka mushriklarining ustidan sizlarni g'alaba qildirganidan keyin ularning qo'llarini sizlardan sizlarning qo'llaringizni ulardan to'sgan jangni to'xtatgan zotdir Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Ular Makka mushriklari kofir bo'lgan va sizlarni Masjidul Haromdan qurbonlikni esa mahbus holida o'z joyiga yetishdan to'sgan kimsalardir. Agar Makka Makkada sizlar bilmagan mo'min kishilar va mo'mina ayollar bo'lmasa edi sizlar ularni bilmagan holingizda mushrik deb o'ylab oyoq osti qilib qo'yib ular sababli sizlarga zarar yetmaganida Alloh sizlarni Makkaga yurishdan qaytarmagan bo'lar edi. Alloh o'zi xohlagan kishilarni rahmatiga daxil qilish uchun shunday qildi agar mo'minlar ajralib olganlarida albatta ulardan makka ahlidan kofir bo'lganlarini alamli azob bilan azoblagan bo'lar edik o'shanda kofir bo'lgan kimsalar dillariga g'urur johiliyat g'ururini solganlarida Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga xotirjamligini tushirdi va ularga taqvo kalimasini lozim qildi. Ular o'sha kalimaga juda haqli va ahil edilar. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. Qasamki, Alloh o'z payg'ambariga u ko'rgan tushni ro'yobga chiqardi albatta sizlar ey mo'minlar Masjidul Haromga emin erkin boshlaringizni sochlaringizni qirdirgan va yoki qisqartirgan hollaringizda qo'rqmasdan kirursiz inshaalloh bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib undan makka fathidan oldin yaqin bir g'alabani Xaybar g'alabasiga ega qildi u o'z payg'ambari muhammadni hidoyat va haq din islom bilan u dinni barcha dinlarga g'olib qilishi uchun yuborgan zotdir Allohning o'zi bunga yetarli guvohdir. Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lgan mu'minlar kofirlarga qahrli, o'z oralarida mu'minlarga nisbatan esa rahim shafqatlidirlar. Ularni mudom Allohdan fazl va rozilik tilab ruku va sajda qilayotgan hollarida ko'rarsiz ularning yuzlarida sajda asoratidan qolgan belgilari bordir mana shu sifatlar ularning tavrotdagi misollaridir ularning injildagi misollari esa xuddi shoxlar chiqarib quvvatga kirgach yo'g'onlashib o'z novdasida tik turgan dehqonlarni ajablantiradigan o'simlikka o'xshaydi bu ular sababli kofirlar jahlini chiqarish uchundir Alloh ulardan iymon keltirib solih amallarni qilgan zotlarga mag'firat va ulkan mukofot va'da qilgan Hujurot surasi Madinada nozil qilingan 18 oyatdan iborat. Hujurot hujralar degani. Bu yerda Rasul alayhisalomning o'z zavjalari bilan birga yashagan Madina shahridagi 9 ta hujralari haqida so'z ketadi. surada Alloh bilan rasulining ko'rsatmalarisiz diniy ishlarda mustaqil ravishda biror amalni qilmaslik rasul alayhissalom bilan muomala qilish odoblari mo'min kishi eshitgan gapiga aniqlamasdan ishonib ketishining noto'g'riligi o'zaro nizolarni tinchlik yo'li bilan bostirish zarurligi masxara laqab qo'yish g'iybat badgumonlik kabi razil fazilatlardan saqlanishga targ'ib barcha insonlarning asli bir ota va bir onadan ekani insonning afzalligi millati bilan emas balki ezgulikka qanchalik intilishi va taqvo bilan belgilanishi kabi saboqlar bayon etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey iymon keltirganlar Alloh va uning payg'ambari oldida ikkisining iznisiz biror so'z yoki ishni taqdim etmangiz Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir ey iymon keltirganlar amallaringiz o'zingiz sezmagan holingizda zoye bo'lib ketmasligi uchun sizlar ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmangiz va unga bir birlaringizga baland ovoz dag'al so'z qilgandek baland ovoz qilmangiz Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan kishilar aynan o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulkan mukofot bordir. Ey Muhammad, albatta xotinlaringiz yashaydigan hujralar ortidan turib, sizni chaqiradigan kimsalarning ko'plari andisha va farosat bilan aql ishlatmaydilar agar ular to siz o'zingiz ularning oldiga chiqqiningizgacha sabr qilganlarida albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi Alloh mag'firatli va rahimlidir ey mu'minlar agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'yib keyin qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun u xabarni aniqlab tekshirib ko'ringiz bilingizki oralaringizda Allohning payg'ambari bordir. Agar u ko'p ishlarda sizlarga bo'yin sunsa, albatta sizlar mashaqqatlarga duchor bo'lar edingiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga bezak qildi hamda sizlarga kufrni fisq fujurni va itoatsizlikni yomon ko'rsatib qo'ydi ana o'shalargina to'g'ri yo'l topuvchilardir bu Alloh tomonidan bo'lmish fazl marhamat va ne'matdir Alloh bilimli va hikmatlidir agar mo'minlardan ikki toifa o'zaro urushib qolsalar darhol ular o'rtasini isloh etingiz bas agar ulardan biri ikkinchisining ustiga tajovuzkorlik qilsa bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushingiz endi agar u toifa tajovuzkorlikdan qaytsa sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan tuzatib qo'yinglar va adolatli bo'lingiz zero Alloh adolatlilarni sevar albatta mo'minlar dinda o'zaro birodardirlar va sizlar ikki birodaringiz o'rtasini tuzatib qo'yingiz va Allohdan qo'rqingiz shoyat rahim qilinsangiz ey mu'minlar sizlardan biror millat boshqa bir millatni masxara qilmasin ehtimolki masxara qilingan millat ulardan yaxshiroq bo'lsa yana sizlardan ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasin ehtimolki masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsa o'zlaringizni bir birlaringizni mazax qilmangiz va bir birlaringizni laqablar bilan atamangiz iymondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir kimki tavba qilmasa bas aynan o'shalar gunoh ishlar bilan o'zlariga nisbatan zulm qiluvchilardir ey mo'minlar ko'p gumonlardan chetlaningiz chunki ba'zi gumonlar gunohdir o'zgalar aybini qidirib josuslik qilmangiz va biringiz biringizni g'iybat qilmasin sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi uni yomon ko'rasiz-ku axir Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotdir ey insonlar dar haqiqat biz sizlarni bir erkak odam va bir ayol havvodan yaratdik hamda bir birlaringiz bilan tanishishingiz uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik albatta Alloh nazdida eng aziz u mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir arobiylar iymon keltirdik dedilar ey muhammad ularga ayting sizlar iymon keltirganingiz yo'q lekin sizlar islomga kirdik deng chunki hanuz dillaringizga iymon kirgan emasdir agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangiz u sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan savobidan biror narsani kamaytirmas albatta Alloh mag'firatli va rahimlidir haqiqiy mu'minlar Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra shubha qilmagan va mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan zotlardir. Aynan o'shalargina iymonlarida sodiqdirlar. Ey Muhammad, arabiylarga ayting sizlar Allohga diningizni o'rgatmoqchimisiz vaholanki Alloh osmonlardagi va yerdagi bor narsani bilur Alloh barcha narsani biluvchidir ular sizga islomga kirganlarini minnat qilmoqdalar ayting sizlar menga islomingizni minnat qilmangiz balki agar iymoningizda sodiq bo'lsangiz bilingizki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur albatta Alloh osmonlar va yerdagi g'ayb sirlarni bilur Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir qof surasi makkada nozil qilingan 45 oyatdan iborat qof arab alifbosining 21 harfi surada iymon e'tiqod kufr shirk dunyo va oxirat xususan o'lgandan keyin qiyomatda tirilib Alloh huzurida hisobot berish kabi ma'lumotlar o'z ifodasini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi ila Qaf ulug' qur'on bilan qasam yod etaman ha ularga farishta o'rniga o'zlaridan bo'lmish bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar shunda kofirlar aytdilar bu juda qiziq narsa-ku bizlar o'lib tuproqqa aylanganimizda yana tirilamizmi bu juda uzoq aqlga sig'mas qaytishdir biz ularni murdalarini yer kamaytirayotganini chirib tuproqqa aylanayotganini bilganmiz bizning huzurimizda esa qilmishlarini bitik holda o'zida saqlovchi kitob lavhul mahfuz bordir yo'q ularga haqiqat qur'on kelganda uni ham yolg'onga yo'ydilar bas ular iztirobli ishga holga tushib qolgandirlar axir ular ustilaridagi osmonni biz uni qanday bino qilib yulduzlar bilan bezab qo'yganimizni va uning teshik yoriqlari yo'q ekanini ko'rmadilarmi yerni esa yoyiq keng qildik va unga tog'larni o'rnatib qo'ydik hamda unda o'simlik mevalardan har turli go'zal juftlarni undirdik parvardigorga qaytuvchi har bir bandaga ko'rgazma va eslatma bo'lishi uchun shunday qildik biz osmondan barakotli suv yomg'ir yog'dirib u bilan bog'larni va o'rib olinadigan donlarni undirdik shuningdek zich mevali shohlari baland xurmolarni ham bandalarga rizq bo'lsin uchun shunday qildik yana u suv bilan o'lik shaharni yerni tiriltirdik qabrlardan tirilib chiqish ham mana shunday bo'lur ulardan makka kofirlaridan oldin nuh qavmi quduq egalari shuayb qavmi samud qabilasi inkor qilgan edilar shuningdek od qabilasi fir'avn qavmi lutning birodarlari daraxtzor egalari shuayb qavmi va tubba qavmi ham ularning barchalari payg'ambarlarni inkor etishgach mening va'dam azobim ularga muqarrar bo'ldi axir biz avvalgi yaratishga yo'qdan bor qilishga ojizlik qildikmi yo'q ular esa yangi yaralishdan shubhadadirlar insonni biz yaratganmiz demak uning nafsi vasvasa qiladigan ko'nglidan o'tadigan narsalarni ham bilurmiz biz unga bo'yin tomiridan ham yaqinroqdirmiz zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki yozib turuvchi farishta qabul qilib yozib tururlar u biror so'zni talaffuz qilsa albatta uning oldida hozir u nozil bo'lgan bir kuzatuvchi so'zni yozib oluvchi farishta bordir mana o'lim mastligi jon chiqish payti haqiqatan yetib keldi ey inson bu o'lim sen undan qochuvchi bo'lgan narsadir tasavvur qiling sur ham chalindi bu kofirlarga azob va'da qilingan kundir har bir jon o'zi bilan birga uni mahsharga haydovchi bir farishta va amallariga guvohlik beruvchi ikkinchi farishta bilan birga kelur ey inson sen bu og'ir kundan g'aflatda eding bas biz sendan pardangni ochib yubordik endi bugun ko'zing o'tkirdir uning kofirning yaqini bo'lgan farishta deydi mana bu nomai amol mening huzurimda doimo hozir bo'lgan narsadir do'zax xodimlaridan ikki farishtaga aytilur har bir noshkur qaysarni jahannamga tashlangiz shuningdek yaxshilikni man etuvchi tajovuzkor va Allohga shak keltiruvchini hamki u Alloh bilan boshqa ilohni sherik qilgan edi. Uni qattiq azobga tashlangiz. Uning yaqini shayton Parvardigoro, uni men tug'yonga solganim yo'q. lekin uning o'zi haq yo'ldan yiroq zalolatda bo'ldi deydi Alloh aytadi mening dargohimda bahslashmangiz men ilgari sizlarga tahdid ogohlantirish qilganman mening dargohimda qilingan so'z o'zgartirilmas va men bandalarga nohaqlik qiluvchi ham emasdirman u kunda biz jahannamga to'ldingmi dermiz u esa yana qo'shimcha bormi der jannat taqvodor zotlarga yiroq bo'lmagan bir makonga keltirilur va ularga mana shu ne'matlar sizlarga Allohga qaytuvchi ahdini saqlovchiga va'da qilinib yurgan narsadir shuningdek rahmondan g'oyibona qo'rqqan va tavba qiluvchi qalb bilan kelgan kishilarga ham unga jannatga salomat kiringiz bu kun mangulik kunidir deyilur ularga u joyda xohlagan narsalari bordir bizning dargohimizda yana qo'shimcha in'omlar ham bordir ulardan qurash kofirlaridan oldin ulardan quvvatliroq qanchalab avlodni halok qildik bas o'shalar najot bormikan deb shaharlarni kezib yurdilar albatta bunda uyg'oq qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lib quloq tutgan kishi uchun eslatma bordir biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsani olti kunda yaratdik va bizga hech qanday charchoq yetgani yo'q bas ey muhammad ular kofirlar aytayotgan so'zlarga sabr qiling va quyosh chiqishidan ilgari va botishidan avval rabbingizga hamd bilan tasbeh ayting namoz o'qing yana kechaning bir qismida va sajdalar namozlar ortidan tasbeh ayting jarchi isrofil farishta yaqin bir makondan turib jar soladigan kunda unga quloq tuting u kunda ular barcha haloyiq u dahshatli qichqiriqni chinakamiga eshiturlar bu qabrlardan chiqish kunidir albatta biz barcha jonzotni tiriltirurmiz va o'ldirurmiz qaytish esa bizning huzurimizgadir u kunda ularning ustidagi yer yorilib ular shoshgan hollarida chiqib kelurlar bu faqat bizgagina oson bo'lgan to'plashdir biz ular kofirlar aytayotgan gaplarni yaxshi bilurmiz ey muhammad siz ularning ustida turib iymonga zo'rlovchi emassiz bas ushbu qur'on bilan mening taqdidimdan qo'rqadigan kishilarga nasihat qiling Zariyat surasi Makkada nozil qilingan 60 oyatdan iborat. Zariyat haydovchilar degani, ya'ni bulutlarni haydab yuruvchi shamollar. Shu so'z bilan qasamyod etilgani sababli suraga shu nom qo'yilgan. Surada Alloh taolo o'z bandalarini oxiratdan ogoh etib, ezgu amal bilan unga hozirlik ko'rish lozimligini ta'kidlaydi mehribon va rahimli Alloh nomi ila qasam yod etaman bulutlarni haydab yuruvchi shamollar bilan yuk yomg'ir tashuvchi bulutlar bilan suv yuzida yengil suzuvchi kemalar bilan va Alloh buyurgan ishlarni taqsimlovchi farishtalar bilanki sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shubhasiz rostdir va albatta qiyomat kunida hisob kitob qilingandan keyin jazo va mukofot ham voqe bo'luvchidir yulduzlar harakat qiladigan yo'llar egasi bo'lmish osmon bilan qasamyod etamanki albatta sizlar ushbu payg'ambar xususida qarama qarshi so'z uzradirsiz undan qur'ondan va payg'ambardan burilgan baxtsiz kimsa og'ib ketur o'sha yolg'onchilarga o'lim ular jaholat girdobida adashib yuruvchi kimsalardir ular jazo qiyomat kuni qachon bo'lishini so'rarlar u kun ular do'zaxda sinaladigan kundir o'shanda ularga aytilur sinovingizni totingiz sizlar dunyodalik paytingizda shoshirtirgan narsa mana shudir albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va buloqlar uzra bo'lurlar parvardigorlari ularga ato etgan narsalarni mukofotlarni olgan hollarida bo'lurlar zero ular bundan ilgari dunyoda ezgu ishlarni qiluvchi edilar ular tunning ozgina qismidagina uxlar edilar saharlarda ular Allohdan mag'firat so'rar edilar ularning mol mulklarida tilanchi va mahrum muhtoj kishilar uchun ajratilgan haq ulush bo'lar edi ey insonlar yerda ishonuvchilar uchun alomatlar bordir o'zlaringizda ham axir ularni ko'rmaysizmi osmonda esa sizlarning rizqlaringiz yomg'ir va sizlarga va'da qilinayotgan narsa jannat bordir bas osmon va yerning parvardigoriga qasamki albatta u va'da xuddi sizlarning so'zlashingiz kabi haq va rostdir ey muhammad sizga ibrohimning aziz mehmonlari haqidagi xabar keldimi o'shanda ular ibrohim huzuriga kirib salom deishganda, u ham salom bular notanish qavm-ku dedi so'ngra u asta oilasi oldiga chiqib bir semiz buzoqni so'yib pishirib keltirdi uni ularga yaqin qilib taomdan yemaysizmi dedi lekin ovqatga qo'l cho'zishmagach ulardan xavfsiray boshladi shunda ular qo'rqmagin biz farishtalar taom yemaymiz dedilar va ibrohimga bir dono o'g'il tug'ilishi xush xabarini berdilar shunda ibrohimning xotini qichqirgancha keldi-da, ajablanganidan o'zining yuziga urib, "Axir men tug'mas kampirman-ku", dedi. Ular aytdilar: "Parvardigoring mana shunday dedi. Albatta uning o'zi hakim, hikmatli va alim" bilimlidir